D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Mir hunn d'lescht Woch ugefaangen driwwer ze schwätzen, wéi een en Duuscht no Geeschtegkeet kréie kann. D'Bahá'í Schrëfte soen eis, dass virun allem dräi Saachen engem dobei hëllefen, Denk no iwwer d'Liewen nom Doud, huel der Zäit fir Gebiet a Meditatioun a studéier déi helleg Schrëften. A wa mer gär iwwer d'Liewen an den Doud nodenken, ass et nëtzlech, iwwer eis Séil nozedenken. Wéi laang ass d'Séil mam Kierper verbonnen? Wou geet de Kierper nom Doud? Wou geet d'Séil nom Doud? Wéi laang entwéckelt d'Séil sech weider? Wat ass méi wichteg, d'Séil oder de Kierper? Vu wou kënnt d'Séil hier? Wéi en Deel vum Mënsch gouf nom Bild vu Gott erschaf? Wat ännert sech an eisem Liewen, wa mer stierwen? Wéini hält d'Liewen op? A wat geschitt mat der Connectioun tëschent Kierper a Séil, wa mer stierwen? D'Bahá'í Schrëfte soen eis, dass tëschent dem Kierper an der Séil eng aussergewéinlech Connectioun besteet. Zesumme maache si de Mënsch aus. Dës Connectioun besteet eenzeg an alleng wärend der Zäit hei op der Welt. Wann d'Connectioun eriwwer ass, geet all Deel do zréck, wou en hierkomm ass. De Kierper zu der Welt vum Stëbs an d'Séil zu de geeschtege Welte vu Gott. D'Séil, déi aus de geeschtege Sphäre kënnt, erschafen nom Bild vu Gott, déi et fäerdeg bréngt, sech gëttlech Qualitéiten an himmlesch Eegeschaften unzëeegnen, entwéckelt sech no der Trennung vum Kierper bis an all Éiwegkeet. Kann en sech elo och froen, Ass den Doud eng Strof? Wäert d'Entwécklung vun der Séil éiweg weiderfueren? Bedeit den Doud d'Enn vum Liewen? Huet eis Séil am Doud méi Fräiheet wéi an dëser Welt? A sollte mer den Doud da fäerten. Hei elo wat Bahá'u'lláh seet zu denger Fro iwwer d'Séil vum Mënsch an hiert Weiderliewen nom Doud, Du solls wëssen, dass d'Séil no hirer Trennung vum Kierper weider Fortschrëtter mécht, bis si d'Géigewaart vu Gott erreecht. Dëst an engem Zoustand an an enger Beschafenheet, déi weder de Laf vun den Zäiten a Joerhonnerten, nach de Wiessel an de Wandel vun dëser Welt ännere kënnen. Sou laang wäert d'Séil bestoen, wéi d'Räich vu Gott Seng Allgewalt, Seng Herrschaft a Muecht bestoe wäerten. D'Séil wäert d'Zeeche vu Gott a Seng Eegeschaften offenbaren a Seng Gnod weisen. Méi iwwer d'Séil an d'Liewen an den Doud an eiser nächster Rubrik. Et sief nach drop higewisen, dass dëse Sonndeg d'Bahá'í Gemeng Walfer op Gebiet a Meditatioun aluet.